O, moenie vrees nie. Kyk, ek bring vir jou 'n goeie tyding van blydskap vir die hele volk. Vandag is in die stad van Dawid die verlosser Christus Heer gebore. Dit sal 'n teken wees. 'n Kindjie wat in doeke toegedraai is, lê in 'n